E mai, e mai, e luna mai, la al Mariei Sfânt altar, E mai, e mai, e luna mai, Inima noastră-i dăm Noi, fiți cei prea iubiți, În toată lumea răspândiți, Seară de seară ne adunăm, Mamă Fecioară să-ți cântăm.